espectáculo más grande del mundo. La vida es un parpadeo, solo deseo un idioma y siete notas de solfeo para buscar respuestas a vuestras heridas, para saber si las cicatrices le dan sentido a la vida. Puño y letra es lo único que tengo, que la letra sea tu flecha y tu puño y tu batería. Las frases como estas no te convierten en pensador, son tu dolor que se manifiesta con metáforas y poco más tengo para darte. Rojo como Marte es el color de mi estandarte. Si la necesidad puede más que la razón, me vuelvo débil y algunos me bautizan religión. Tal vez os pido demasiado, vuestros líderes juegan con vosotros a los dados, sois títeres en sus manos pensamientos son ajenos a mí. El dolor del mundo me mantiene atado, testigo mudo, como una flor en el desierto. Soy una prueba cuando lo que me rodea está muerto. Pasión al desnudo, un crudo sentimiento hecho de cobre. Soy la poesía del hombre pobre. Las tuyas son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. Son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. La justicia es una pintada en una fachada. No te sirve si eres un embajador sin embajada. La justicia es una pintada en una fachada. A veces no sirve de nada. Cuando estás inspirado vengo, yo soy lo único que tienes, eres lo único que tengo. A veces sobran las palabras y entonces callo sin preguntas. Nací un 31 de mayo o cualquier día, siempre puedes hablar a través mía. Digo frases ingeniosas y tonterías para que te rías. No me prohíbas, yo a ti no te prohibiría. Donde unos se mueren y otros espían, soy espía. Débil fuerte, según la suerte que me guía. Me acerco, me alejo de la alegría. Pienso que soy como el alma humana. Mi soledad y mi soledad pueden hacerse compañía. No sé por qué la gente se pregunta con balas. Todavía no existía cuando el ángel tenía alas. Fue víctima de las leyes de la gravedad o las perdió volando rumbo al mal sin escalas. Dime, ¿quieres que rime? Escuche cuando hablas. ¿Quieres que diga demasiado con pocas palabras? Miré a mi alrededor, tuve frío y pensé en refugiarme en un bolsillo vacío. Eso fue un error. Me dieron dinero y cuando entró en calor, algunos creyeron que era hijo mío. Las tuyas son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. Son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. La justicia es una pintada en una fachada. No te sirve si eres un embajador sin embajada. La justicia es una pintada en una fachada. A veces no sirve de nada. pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. Son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. Buenos días familia, bienvenidos señoras y señores a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo. Ya sabéis, esto está solo comenzando, loco, y empieza así. <laughs> Estábamos calentando motores con el último álbum de Juan Inaca que se llama Luces de Neón para empezar estas dos horitas de buena música aquí en Radio 3. La canción sonaba La poesía del hombre pobre. Nosotros solamente estamos calentando motores, ya sabéis, estamos en absoluto y riguroso directo y además con un montón de novedades. Llevamos un par de programas que estamos echando humo, no paran de salir cositas nuevas y como no, las tenemos todas aquí en el rimadero, así que vayan subiendo el volumen de la radio, no cambien el dial y que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando, ah, loco y ya son treinta y algo, cabrona. Y todavía dando. Vámonos, vámonos. De pasarme el día entero sentado en el banco Ahora me lo paso ingresando y sacando. Más trabajo que tiempo, más cuestión de tiempo era en el que esos gusanos se convirtieran mariposas. Hip hop sarasas, viendo en su casa. Cuanto más verde me ponían, más fuerte como la masa. Algunas cosas pasaban y otras aún pasan. Hace una década nazis apuñalan un chaval en el polígono Tinsa. Hoy han tiroteado a bulto un salón de belleza en Marcus Garvey con Fulton. Tres avenidas a la izquierda está Marco donde el recuerdo en su grandeza converge en la pobreza. Ayer podías verme en la calle San Luis, hoy en la esquina de Diqueira y Luis, me oís. El antibio tuve e, me igual BMW, 205 GMC, MT o NTA, Miami Internacional, Jeff que o Barajas. Y aún hablas que rajas más que la casa de campo O ventanas en Ámsterdam me las dam, dam Más un cinto, cara, tiempo, envidia y codicia No son amigos del alma, caen bajo aunque contenga oro No es oro el oro de solo ocho quilates En mis sueños lloro pero no vivo marcado Os pasáis la vida buscando miserable empate Yo sigo sin colocarme, carme no puedo, no tenéis espacio, soy demasiado grande. Como el hambre os podéis esforzar unos pocos, sin cambios globales no podréis erradicarme. ya, ya. rápido para poder ir despacio sentarme un rato y disfrutar del cansancio. Cuanto más sabes, más dudas, mis dudas lo único claro, lo único estable en esta vida es el cambio. No dudo en pasar de página cuando me huela rancio. A veces o muchas veces las cosas no salen, otras no salen como debieran. A veces me pregunto qué clase de imbécil hubiese sido si yo lo viera. Dicen que hay dos clases de personas el que dice y al que hace, luego está el que ni dice ni hace, el que dice y hace donde yo me considero. Mi trayectoria lo prueba y no porque el éxito dais el dinero. Versos tengo porque los quiero. Como un padre mucho antes de que nacen, en serio. Vivo en la lucha y no veo perspectivas de padres. Cuidado con lo que dices porque ya, ya metafísicas con mi esposa en la cama. Colegas de manada me dejaron tirado de madrugada. Me dejaron una colección de cuchillos y espadas que llevo clavados en el corazón y en la espalda. Los callos de mis codos dejaron marca. Por mucho que costase aprendí a acabar lo que empezaba No me abrieron ninguna puerta pues se las tiré a patadas No me llamaban de ningún curro pues trapiche con prendas Sin créditos ni nada Y un PC de la nada Y ahora como Madrid bronco estilo manda es ver cómo ahora me vienen los de Hacienda. Hay que joderse como tienen tan poquísima vergüenza. Involucrarnos con bandas, menuda banda, manda cojones, 30 y algo y la policía todavía me para. Ambos lados del Atlántico desde entonces he vivido el 11 el 11 y algunas de sus consecuencias. No tuve sueños, solo mis proyectos y metas. Por eso vivo mi meca, buscando sentido al atentado de Vallecas. Vallecas, Vallecas, Vallecas, Vallecas. Vallecas. hop. Whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. sin que te lo pida. Mientras la música en Strictly de Griffith me motiva. esa mierda, eh. Sí. Ya te digo. Siempre está viva, ella está viva. ¿Usted la nota viva? la viva. Porque es tiempo de hacer algo fresco. Porque a ti lo que te tira es esto y no te tira otra cosa. llegando a la gloria. Detrás de cada cortina de humo a historia. Minoría o mayoría. Inexplicable lo que en el garito se cocía. Almas al desnudo, emociones al desnudo. Provoco reacciones, lo quieres hecho al punto crudo. Vengo a lo que antes nadie pudo. Explico lo inexplicable y lo rudo. Si necesitas aire nuevo, llego el relevo. Si necesitas un empuje, yo te ver esas manos en el aire. caudano tocando, tocando, Esas manos en el aire. toca. La noche de las letras y los ritmos. Me sorprendo yo a mí mismo. Me hago una llave yo mismo. En la prueba del fuego. No hay un doble, soy el mismo. Hago mover lo que sea. Temblé que tembló. Estremecimiento, vía intrasentimiento, me meto dentro. Si te trabaja el cerebro, tendremos un buen encuentro. Haré que se mantenga, yo aguantaré lo que venga, vendré con lo que tenga, no se me olvida nada de lo que llevo. Sufrirás alucinaciones, porque es eso lo que espero. Viajarás, que importa dónde y volverás entero. Tengo otro plan, pero manteneros a la escucha, esa noche queda mucha, aún tenemos tiempo sentido de mi nombre, tú y tu movimiento. Malabares corporales, y psicomotricidad hasta llegar a los pulgares, veías, ves, verás, virtuales. Nuevas ciencias, nuevas apariencias, es difícil tocar, pero se alcanza. Llegaré seguro a casa antes de acostarme, aun cuando me haya ido, tararearás la de mi nombre. El nombre del hombre que siempre que se deja ver hace que no dejes de tragar ya, Esas manos en adelante. <laughs> Toca Toca, toca, toca, toca Esas manos en el aire hasta llegar a Urano. ya, ya, oh. Yo, yo, yo, tres, tremendo. Un saludito para la peña del rimadero, mi hombre J mayúscula. Ah, ah, ah. Seguimos en el aire, familia, seguimos encendiendo el motor al ritmo de mi hombre tremendo, ese álbum debut que ya es un clásico, se llama Vidalogía y el mensaje está bien clarito. Quiero ver esas manos en el aire, él es tremendo ya. Anteriormente, algo que está también, también calentito es el último álbum del Mesui, se llama Respeto y la canción era la secuela de aquella que nos presentó en el álbum de tesis doctoral, y su álbum debut, 20 algo. En esta canción, la secuela se llama 30 y algo. Él es el Mesui, su último álbum Respeto y nosotros que seguimos con más respeto y más música a todo color aquí en Radio 3 hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis lo que es, familia es el rimadero. nadie te da nada. Nada. Que precisa tu sonrisa, un visado de residencia o una visa. Avisa tu conciencia deprisa para que no caiga el crepúsculo. Impulso mayúsculo, el que tomo por mostrar escrúpulos. Y total, solo tu identidad te hará inmortal. Soy consecuente, Vivo con la muerte en la mente, es diferente tu suerte de la de mi gente que no se puede abarcar. Has presenciado atracos, los malos dictan sentencia. La desobediencia inicia las desaveniencias, consecuencias nefastas. Intentas ahorrar pero solo te gastas demasiada pasta Quieres tener la última palabra y hoy no has pagado al banco la primera letra acordada Arranco abocados tu mirada, abocados a la miseria, la histeria no regala nada Cuando más lo necesitas nadie regala nada Cuando gritas por liberar nadie regala nada uh. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. que siempre ha sido es lo que siempre serás, aunque creas estar convencido de que no volverás a ese estado. Imagina la página del suceso marginal, tienes anginas, a él le da igual mientras tengas vagina, la ayuda no va a regresar. Ingresó en la cronología por dejarse eclipsar, monólogo de furia y tinta, instantáneamente te pinta un mundo paralelo con gente distinta, que cuenta las vueltas cuando te dan cuerda para volver a coger fuerza y recapacitar. Repercutes como pistolas, pirañas aprovechan tu error por el el temor a estar sola. Flota algo en el ambiente de tu zona o tu vientre traerá a otra futura persona. Ya, futura persona. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Ah. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Oh. La cólera que no prospera te dolerá porque no coopera en tolerar la hora de la verdad. Estrés en su ciudad, pesa la suciedad de la sociedad robando hasta la saciedad y ni se sacian ni preguntan tu edad. ¿Verdad, compadre? Mejor transmite la mierda de la que te hable. Mejor transmite. Ya ya ya Para poder defendernos, escribo cuadernos narrando los hechos que ocurren en los infiernos peor enemigo es mi mente, atormentándome tan constantemente. Veo ancianos como marcianos, en mi planeta mis hermanos no llegarán a esos años. Por los cortes y los daños, golpes de seres inertes, vasallos de tus desengaños. Cuando más lo necesitas, nadie regala nada. Cuando gritas por liberar, nadie regala nada lo necesitas, nadie regala nada cuando gritas por liberar, nadie regala nada. Hey, qué difícil se me Malcolm nació y y lo ama. No ha sido fácil, pero estoy bregando. Con la misma piedra chocando, usted sabe lo que estoy hablando. Estamos extrañándolo, representándolo, bajando sabía, poco no lo veía, lo sentía. En la República me censuraron por su canción preferida. Está todo bien, estamos al día. En vivo el pésame hasta si la María. Si se la artista como lo quería. Que difícil se me hace sin ti, lo tenía que escribir. Porque a quién se lo iba a decir. A veces me creo, recibí su llamada ganar a la gente, de despertar emociones en la gente y que a la vez forma parte de, todo un sentimiento general Del mundo. En tal lugar donde falta la salud mental. Los años hay que cagar de apagarme la búsqueda son. No tienes nada que argumentarme yo. Y si llegara a ver la luz, me secaría. Yo tengo una mala encima. qué tal? De que me falte esmerarme en el arte, elevarme. No hay duda, menos que suba luego a mi funeral. Así que salte, que aquí se parte. Que estás delante de una gente ya especial, especialmente despechada, inerte, entregada, desesperadamente sola. La que ya ni siente las horas. Una que busca muerte porque todo se le demora. pana decora, de cara esta locura. Declara tu postura. Ya la sala se pone oscura y empezar el drama. Busca la calma que me voy de pecho. Que el que mañana vaya a ser igual yo hoy es hecho. Que se le da a quien no tiene esperanza. Si nada que hace nunca la pasa bien. El espacio para entrar en movimiento que lo único que le queda es el movimiento. Que si tú niegas por incierto tu y vivir, entrégate a la noche por ponte movimiento. Es que yo siento un plan malévolo y siniestro a Es que cada uno de nosotros termina el vendedor. Y si mañana va a ser mejor, es que mañana una palabra del vencedor. Porque cuando desaparece el sol que perseguimos este ritmo, lo único que aún no ha perdido el sentido. Quien quiera propasarse, bienvenido. En esa, que no todas las artes te ocasionan que el delirio por belleza. Esto que es la vida, esto me pesa nada que me digas nos regresa la limpiandad. Si solo una mirada nos desquicia tan ligero Si una cizaña es tan feliz su pasatiempo Si casi nada nos indica que hay un cielo ¿Cómo erradicar esta frialdad? Dime seguro que te excitarán mis ímpetus Pero no olvides los posibles efectos de la inquietud Tú busca la calma que me voy de pecho Que mañana vaya a ser igual que hoy es Que se le da a quien no tiene esperanza Si nada que hace nunca la pasa bien Agresión, razón y movimiento Que el único con Vicente es el movimiento. Que si tú niegas por infierno, tu y vivir, entrégate a esto. Ponte movimiento. Dame el espacio para empezar el movimiento. Que aunque nada cambie, queda el movimiento. Que si yo tengo solo mi cuerpo. Lo único eterno es este momento en que estamos en movimiento. Lo que tengo frente a mi cara no soy capaz de comprenderlo. Es que estoy alto, de estar tan alto. Y es tanto que ni el sueño me da para alcanzar. ¿Cuánto tiempo llevo pensando si esto que nos rodea es lo más que se puede esperar? Esta existencia terrenal, lejos de un se asemeja un pedregal lleno de miradas perdidas, mentes a las que se les va el control en cualquier momento. Lo que debe estar el dolor con el tambor, enfrentar el descontento. que aquí es que empieza el movimiento. De eres parte del movimiento. Que si tú sientes lo que estoy diciendo, únete a este cuerpo, el cuerpo, de movimiento.

Seguimos en el aire, familia, mucha música y muy pocas palabras aquí en Radio 3. Estamos escuchando algo que está en constante movimiento, como es Mi Hombre Velcro, directamente desde Santurce. Su álbum debut se llama El Álbum y la canción, claramente, El Movimiento. También nos quedamos en Puerto Rico, pero en esta ocasión era Tego Calderón. Ya sabéis, su último álbum que está sonando de lado a lado del globo se llama El Dog el subestimado, y la canción un homenaje a su difunto papá, a mi papá. Él era Tego Calderón, loco, loco. También sonaba desde Madrid ese EP debut de un hombre que se llama Elio Tofana. La canción que sonaba, Nadie regala nada. Nosotros lo estamos regalando hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3 con más música a todo color. Así que sigan subiendo el volumen, familia, que esto está echando humo. Es el rimadero. <laughs> ¡Ja, My New York shit. Mob Deep, nigga, Queens, New York shit. Orange box cutter, that New York shit. Guzzle the whole bottle, that's a New York sip. My baby mom's from Brooklyn, my New York bitch. Got that coke on Broadway, that New York flip. Hoes down south, love my New York accent. And cheat on a man for some New York dick. Niggas get mad, I pop in the clip and pop for the symbol on a New York fit with the rusty guns, but the shit still spit. Rubber bands on the handle, the New York. Yeah, yeah,

never end, never end. Get on my New York shit and show these motherfuckers what New York is. 12 homicides in a New York minute. Take a trip up top for a New York visit. NYPD, New York pricks and dicks. Heard you working with the D's, you a New York snitch. I'm trying to make a hundred mil, that's New York rich. Back and forth to Philly with these New York bricks. New York bricks. Niggas get jealous over New York quick. Hey ho, wanna know who the New York kid with the New York plates on the bulletproof truck. Better chill or get killed by New York.

razzolo. Uh, ah, uh. Ah. Sommateco. a este precipicio. Verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Asómate ¿eh? a este precipicio. Verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Asómate y no tengas vértigo. No han condenado a nadie por mirar y ser testigo. La calle es de todos, pero es frecuente. Viene una gente y confunde un artista hip hop con un delincuente. Era un día de clase y me quedé en la cama, así dejé los estudios y me cambié de rama. Hoy me pagan porque valgo y sé que el rap me reclama, mientras un hijo hace lo que ama. Algo es algo, dijo mamá. Hoy llevo más de 10 años de hábito al micro, trayendo disciplina en el ámbito. Usted sume, siga y sume, porque el hip hop es una forma de vida y no un perfume. Yo te lo explico, antes sigue el hilo. Hay quien consigue las cosas llorando lágrimas de cocodrilo. Yo me exijo en cada rima que ventilo lo doy porque todo lo que soy me lo dio mi estilo. Por eso tengo todo lo que quiero, menos lo que necesito. Te da y te da y te quita el éxito. La peña pregunta cuáles son las claves. Suerte con el disco, dijo mi abuela, y rapea como sabes. Lo es que tengo, tengo una cosa hecha. No sé coser ni planchar, pero tengo el talento y la percha. Hombres los hay de todas clases. A mí me tiran flashes. DJs inmortalizan mis frases. Difícil de entender como un Picasso. Cuando rimo puede darse el caso. Unos no lo entienden, otros van con retraso se lo expliquen, no le quiten importancia ni se piquen. Hoy se quitan el sombrero los que pusieron mi prestigio en tela de juicio, los que lanzaron basura desde el precipicio. Pero siempre encuentras algo entre la mierda que no tiene desperdicio. Asómate eco a este precipicio, verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. ¿ah? Asómate ¿ah? a este precipicio, verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Nunca me pregunto qué coño quieren. La peña es quien pregunta, tío, ¿tú qué coño les das? Si lo que hago es lo que prefieren, me marco un gesto dirigido al lugar donde estás. Yo no hago circo. Si digo que soy el rey del estilo, no es un de circo. Difícil de calcular cuál logaritmo. Ruba se vuelve a lucir con este ritmo, con este ritmo, con este ritmo, tío, como es tradición. También hay chicas moviendo culo con cierta intención. Y es lo que pasa, mi grupo arrasa y en mis conciertos está lo mejorcito de cada casa. La industria se pone de los nervios. Raperos se cuelan en las listas de ventas con fines serios. Y es que el hip hop no puede empararlo Será un colega quien te dé un toque y diga no puedes ignorarlo. Tengo algo que decir con urgencia. el la licencia, la voz y la experiencia. Si quieren rimas, nosotros ciencia. Rap es la esencia, la fama una consecuencia, pero no mi meta yo tengo espíritu de atleta, estoy en el garito cop, privando por la jeta. Si no te oigo, día, permite que te lea los labios, que es mi forma de oír a cualquiera sin bajar del escenario. Me dijo, ni se da ni se quita el corazón. Reiros, pero a veces la pija tiene la razón. Yo tengo algo de pijo, como todos ellos, supongo. Y cuanto más te quitas, más me pongo. Me guío por corazonadas, va mi respeto por las nuevas jornadas, pero que sepan que estoy aquí desde el inicio. Y lo que hagas en pro del hip hop, el hip hop lo hará en tu beneficio. a este precipicio, verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio, esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. ¿ah? Asómate ¿ah? a este precipicio, verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio, esto implica sacrificio, es una virtud y un vicio. ¿ah? seguimos en el aire, familia. ¿Cómo está sonando esta instrumental de Pasta Rhymes? Esto es un tren de mercancías, loco. Anteriormente escuchábamos a mi hombre lírico en el micrófono y R derrumba la producción, la canción Asómate. Ellos son Violadores del Verso y su último álbum, Vivir para Contarlo. No necesita mucha más presentación, loco. <laughs> ¡Ja, ja Antes estaba sonando una cosa que ya estrenamos aquí hace un par de semanas, es el nuevo álbum de Prodigy, el 50% de ese dúo legendario de Queens, Nueva York, que se llama Mob Deep. En esta ocasión su segundo largo se llama Stuck on You y la canción New York City, un homenaje a la ciudad de Nueva York, una secuela de ese homenaje que comenzó Basta Rhymes con su último álbum y se está expandiendo como la pólvora familia. Él es Prodigy, su último álbum Stuck on You. Nosotros seguimos adelante con más música aquí en el Rimadero hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis lo que es familia. <laughs> Sonido campeón. Si Ax, yo sé que sabes que vamos a por todas. Sé que sabes cómo levantar el barrio. Dale fuerte. Y te voy a yeah bottom to the top, no da trabajo when Como que todo se compone, ping pong right on Y el manzanero con dos hermanos en el ghetto. <laughs> Straight out the hood, yo, es scores to settle. Nuestro mundo, latinos van en junto bien profundo. Ya te dije, yo no fallo cuando apunto. Estamos ready pa' caerte como lluvia. Escribo temas, ellos de y rompen uñas. Mira quién llegó, este rapero, corazón callejero con el alma de un guerrero. Tú sabes quiénes son, es otra más con full. Entendemos las calles de Queens Astambul full La sierra es el lugar de donde vengo, mundo por conquistar y es así como me entretengo. Tengo frases que cortan como un cuchillo, habla mierda por la espalda, ponte enfrente y yo te humillo. Yo puedo, puedo hacer que nunca te despiertes y suelo, suelo sentirme como tú te sientes, pero tengo algo que me hace sentir diferente sobre el Vika, algo yo voy con esto hasta la muerte. Sé que quieres algo que yo no puedo darte, que yo lucho por los míos, no voy a engañarte si yo suelto lo que pienso, será que lo llevo dentro, siempre existe, siempre queda un último intento a veces lo siento, no hay salida, a veces lo pienso, la partida está perdida, a veces no duermo, a veces no tengo hambre, a veces se pone duro, la vida quiere matarme, a veces lo siento, no hay salida, a veces lo pienso, la partida está perdida, a veces no duermo, a veces no tengo hambre, a veces se pone duro, pero yo tiro para adelante. Me preguntan en la calle yo cuando full regresa, ya llegué porque cumplo mis promesas, quien lo duda, No one en la cultura de New York City a todo el mundo con la cura. I can take a joint and spit rhymes for days. dos hermanos Manzanero get you higher in haze. Pa' que pregunte who's the nicest en el juego. Oye, dígale nosotros, yo por empezar con cero. Si tengo rabia en el alma es porque sé lo que merezco. Las cosas no salen bien. Ahí es cuando me crezco. Yo quiero hacerlo a lo grande. Tengo fuerza, te infecto. Como al principio, busca del ritmo perfecto. No relleno líneas, no completo frases. Yo siempre voy de buenas, pero no te pases. Hace mucho que no juego a esos juegos de disfraces. Es full son dos hermanos, eh. ¿Y tú qué haces? La calle nos crió, una misma ilusión. Doy gracias en esta canción a quien no confío. Que me animó a exigirme más. Mira dónde estoy, dime dónde estás. Somos seres humanos y cometemos errores. Aprender a levantarnos es lo que nos hace mejores. Yo cuando me caigo ya casi ni toco el suelo. Pronto me levanto y emprendo de nuevo el vuelo. A veces lo siento, no hay salida. A veces lo pienso, la partida está perdida. A veces no duermo, a veces no tengo hambre. A veces se pone duro, la vida quiere matarme. A veces lo siento no hay salida. A veces lo pienso, la partida está perdida. A veces no duermo, a veces no tengo hambre, a veces se pone duro, pero yo tiro para adelante. Hey, full Nelson, dos hermanos. Yo, yo, yo. Ja, ja. Ese, ese, ese, ese. Para el Radio 3. Asia. Ya, ya, ya. lo, lo que hay, chicho. Yeah, yeah. Yo, catch the feeling. Uh, touch the ceiling. Yo, one time. Check it out, yo. Yo. Yo, yo. I'm a ghetto philosopher, studying life like anthropologists. I'm a minor to the majors, but I'm a major to the majority. Of people have heard my words, my first is equality. A rich talent representing all persons of poverty. I cause havoc like the partner of prodigy. Use my rhymes to change the thoughts in your mind. Like reverse psychology, reality leading me these thugs be roads apart. Like my father's shaker Bada and my mother's Rosa Pops. I'm a rebel in this vocal explosive art. My flows leave you blown apart, but I'm on to the beat of my own soldier's heart. Can't burn me at the stake like Joan of Arc. Like a ghost face a system like Tony Stark with wisdom and culture vibes. Me without the mic is like Hendrix with no guitar. A lyricist who reigns so long you need another Noah's Ark. Rap tells I'll be blazing them. We tell straight from the cranium. Excel in the studio, processing more beats than Kasabian. So roaring hardcore as a kid, I would have scared Damien. So many skills, I feel I could fill up Real Madrid Stadium. Me and Tolda can vocal in British and Mediterranean. We running this world of hip hop and taking over like aliens. Me usaron para hacer la presión, para darle de comer aparte. Me votaron de delegado, clase solo para quemar el parte. Tendrás que centrarte, Tota y Life vienen a salvarte. Caminando por un mundo hecho a base de hojas secas del parque. ¿Para qué engañarte? Ponme tu CD, seré sincero. Podemos aprender o prenderle fuego como el Nero. Olvida lo que vendo por culero. Tengo dos cojones y dinero. Las dos razones por las que se caen los pantalones del rapero. Temblad mi discurso es una epifanía, os mando al mar con sin bala a estudiar geografía. El técnico de sonido se fue a por hielo, el volumen se va, los tiros de un rascacielos y aviones de Dante. Estoy mostrando mi filosofía. Mi flow se derrama en forma de letras calientes. ¿Cuánto? Tanto que beso a mi chica y se me rompen los dientes, aún así estoy contento. Suelto la mano y la torta te llega la semana que viene viajando en el tiempo. Puede ser blanco, negro, Distinto nombre Sevilla o Londres, nuestro espíritu viaja en el mástil de Jimi Hendrix. El cerebro y yo sabemos de qué va, a esto lo llaman culminar. El aura de un tema especial. yeah. Life and total king. Always say yes, we're on a soldier thing. From reggae to hip hop, man, me have them more than vocaling. The English out and Spanish, you combine and start vocaling. Every time them rhyme, they start no other sin, man. Life and total king. Always say yes, we're on a soldier thing. From reggae to hip hop, man, me have them more than vocaling. The English out and Spanish, you combine and start vocaling. Every time them rhyme, you start no other sin. Yeah, yeah, yeah. Dressed in hooded tops and denim like a black John Lennon. I rap for a we with Tony King, we having a Woodstock session. We professors in the profession of progression. A man is harder with vocals and selfie and lava, like the Spanish Armada. My strategy is to tactically stay away from drama. Plot seems a good karma, like some Dalai Lama farmer. But still, I'm a godfather. You couldn't pierce his kid's armor. When we spit, both me and told Toda King show signs of stigmata. Yeah, I'm a ghost rider, kick Spanglish, tengo miga, a life punch, Víctor Belfort en toda la barriga. No vendemos tanto como el reggaetón, ya lo sabéis, pero dentro del hip hop, <laughs> you ain't got no shit to say. Cultivamos la mente y el cuerpo, man and body, feel it. Fuck with things that doing sports is silly. Vete a hacer la mil now this shit is precise. Rice Estoy entrando al restaurante Eating rabbits with life Life on total king Always say it's up on a soldier thing From reggae to hip hop Man, me up the more than mogulin The English out man is You combine and start vocaling Every time the rhyme is start No water to sin man Life on total king Always say it's up on a soldier thing From reggae to hip hop Man, me up the more than mogulin The English out man is You combine and start vocaling Every time the rhyme is start No water to sin well Yeah yeah yeah que seguimos familia, estábamos calladitos escuchando este mano a mano entre Tote King y Life. Nos llevan hasta la época de Bookstock, así se llama la canción, Bookstock Section. Y la canción aparece en ese álbum lleno de colaboraciones que dirige El Cerebro. El álbum se llama Simbiosis y aparte de Tote King tenemos un montón de colaboraciones. Eh, un cantante o un MC nacional con un MC internacional, todo el álbum, 18 cortes guapísimos que ya está en la calle anteriormente. Otra colaboración, Fun Nelson junto a dos hermanos. La canción se llama Palante y el último álbum de dos hermanos, también ya en la calle, se llama Nuestro Mundo. Nosotros seguimos adelante todavía con mucha más música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3 y no pierdan detalle que tenemos un par de cositas de esas que están recién sacadas del horno y solamente podéis escuchar aquí próximamente en las mejores salas. Oye, Colombia. Colombia. Esa es la música que todos los barrios sienten Súbale, hey, súbale, volumen Que no ve que caliente se pone Tres coronas trae el ambiente es la música que lo Lo quiero escupir, lo quiero contar, el flow desarrollarlo Es pura verdad, es la realidad, lo que yo siento y hago Buscándola por aquí, buscándola por allá Madrid, Nueva York, conexiones hasta en Bogotá Esto no va a parar, solo acaba de empezar El rap en español, y estoy con calidad Yo sé que lo presentías, veías como vos tú crecías Te lo temías, pero sabías, siempre hubo salida Directo a tu brain, como un pase de cocaine Vamos, no hay ningún game. Cierra esa boca, deja el confin ¿Cómo, cómo, cómo fue? No te gusta lo que soy. Maniático al estilo y el con show. Es complicado con letra directa, bien hablado, relajado. En la calle inteligente, experimentado, masterizado. Sabes, conoces las voces. Me gusta que la goces. Acércate ya Súbale, hey, súbale el volumen. Que no ve que caliente se pone tres corona trae el ambiente Esa es la música que todos los barrios sienten Subale, hey, vale volumen Que no ve que caliente se pone Tres corona trae el ambiente esa es la música que todo lo barrio siente. Déjeme entrar a mí, vea lo que es un MC Aprenda de los mejores, perdón si te ofendí La calle que llevo por dentro se despierta Cuando el tambor de mi pana J revienta Siéntalo bien, aquí llegamos botando candela Suena el sabor mayor de Guinea Colombia exportando talento para afuera Eso va para los barrios, luchando para arriba diario Las mismas cicatrices en diferentes escenarios Oye, ¿qué espera? Muere, yo la suerte la cogí por el pelo y hacia mí la llevé Yo creo en lo que veo, lo que temo es lo que niego Afino mi vida al oído como un ciego Es que la música la siento por dentro El tambor en el centro, dame un grito y lo reviento Violento, acá cada impulso un nuevo aliento A cada vez una esperanza para el gueto Súbale, hey, súbale, volumen Que no ve que caliente se pone Tres corona trae el ambiente esa es la música que todos los barrios sienten. Súbale, hey, súbale, volumen. Que no ve que caliente se pone. Hasta corona trae el ambiente. Esa es la música que todos los barrios sienten. Súbale, hey, súbale, volumen. Que no ve que caliente se pone coronas trae el ambiente. la música que todos los barrios sienten. Súbale, Que los Ba Así como hay caminos que no debes seguir, hay enemigos que no debes de atacar. Hay órdenes que no tienes que cumplir, terrenos donde no se dan al combate oh. Escucha rap, rap, los niños no mienten, Muchos tienen más que dos dedos de frente. No quieren crecer, pues no les gusta lo que ven a los mayores hacer ni a su alrededor cocer el tiempo apremia, la muerte no avisa. Quien te cuente misa, chica, métele prisa. Si ah. conoces a tu enemigo, no habrá peligro. Si no hay papeo, nos vamos de caza por las ratas del edificio. Supervivente, ah. compromiso y sacrificio. Prejuicios son leves picaduras de mosquito. seguimos estando en on. la palabra y un sinfín de rayadas que se van por la ventana hasta tu escucha. Pensé sin apenas lucha Seguimos estando en no. Si no traes la solución, formas parte del problema. Necesitas dar el ante para llamar la atención. La intención, el detalle. Yo sigo estando en no. Uh. Ah. Dirijo sirviendo, sirvo dirigiendo. Amor y odio van agarrados a mi mano. Primo. Trabajo sin ocio, mal negocio, no llegar a fin de. Eso sí que es una atraco. Si la va a liar, que sea sin tabaco. Le basta con la mierda que respiro. La vida es bonita, el mundo feo difícil creer, ¿eh? Entre tanto cero. Ah. esperan que cante cual Dios mueva el bulla cual Shakira, Quita y pene, ¿eh? Estilo Madiba. Ajá. Seguimos estando en no. Tengo el don de la palabra y un sinfín de rayadas que se van por la ventana hasta tu escucha. Vencer sin apenas lucha. Seguimos estando en no. Si no traes la solución, forma parte del problema. Necesitas dar el cante para llamar la atención. La intención, el detalle. Yo sigo estando en no. Te puedes ir quitando que llego derrapando. Uh, uh, uh. Perros de presa van por los tejados sigilosos como gatos. Escuchar mi tarareo y amarcarse un bailoteo. Ricales imitando, no saben cómo explicarlo. que sigan criticando. Tengo el don de la palabra y un sinfín de rayadas que se van por la ventana hasta tu escucha. Vencer sin apenas luchar Seguimos estando en on, si no traes la solución, formas parte del problema, necesitas dar el ante para llamar la atención. La intención, el detalle, yo sigo estando en on. Oh. Ja, <laughs> pues Aquí seguimos familia, calladitos, con la boca cerrada y escuchando mucha música. En esta ocasión, dos cosas que están echando humo. Todavía las acabamos de sacar del estudio, ya están sonando aquí en el Rimadero. Dentro de poco lo veremos en formato CD. Ella es Mefe y esta canción seguimos estando en on, adelanto de lo que será su largamente esperado álbum debut, a ver si lo acaba ya. De momento estamos abriendo boca con esto exclusivo para el Rimadero. Seguimos estando en on, ella es Mefe. Y otra guinda exclusiva que solamente podéis escuchar aquí, venía directamente desde Colombia, Tres Coronas la canción Súbale y es el anticipo de lo que será un álbum estrictamente publicado, producido aquí en España de Tres Coronas próximamente también en las mejores salas. De momento, quédense con este single que se llama Súbale, Mefe y Tres Coronas exclusivo aquí en el Rimadero con más cosas hasta las 2 de la tarde. Sigan subiendo el volumen, no pierdan detalle, esto es lo que está sonando. Aunque que en Madrid danza al cruel y como tú no la ofenden enseña lo que vendes todavía no lo entiendes si te metes con mi crew te saltamos los dientes yo siempre voy de frente no te puedes esconder en ningún continente no se escondan para hablar de la gente mi control en el mic te presiona la mente que no se achanten antes de que suban al mic y los mate. No me encuentro bien con mi fren y mis cuates. Con la danza al cruno no faltarán los bates. El DC te lo dice, tus cantes y Que la mierda no te roce, habla a voces. Esto que no te desquicie, pero adelanta en que la pifias. DC te vicia, duele y es tu delicia. Es un sueño y te llamas Alicia. La mal y su vida es ficticia. Lo como caricias. No me vengas contando una peli que no. Yo bailo con mi guial, pero con tu puna ni no. Fumo ganja, pero sabe no pitino. Vienen a la guardia, pero son los finiquitos y baila como le da la gana Vienen a la paria, baila ya fuma rama Escuchen a estos guay que van a partir la pana Quieren competir y a la vieja te digo Nadie le gana, ni le da oh". la gana Vienen a la paria, baila ya fuma rama Escuchen a estos guay que van a partir la pana Quieren competir y a la vieja te digo Nadie le gana yo sigo con mi danchín Todos los guay de tu cruz son Ricky Martín Que vaya donde vaya hay algún tontín Chavalín, es el fin de ir chando Aguanta puya, tengo mi guía, quiero na con la tuya Todos los manes formando la puya Escucha la cobrante que te destruya, que nadie huya Si puro danza, no me tumban ni con canca Al falla guay no la aguantan, chica me encanta Cuando bailas entre tantas, mini mini falda y mini mini tanga Mira, mira y espanta, el chante lo canta Por fuera cruje, por dentro está blanda Toma alguna copa pero ella bebe Fanta Toma algún piti, la amiga a mí me encanta dio la gana, vienen a la paria, pela y aquí rama Escuchen a su guay que van a partir la pana Quieren competir y a la lía, caner y con la les da la gana Vienen a la paria, a bailar y a fumar rama Escuchen a tu guay que van a partir la pana Quieren competir y a la lianza ni con nadie le gana La alianza no trata con gili Ni con liqui porque no saben lo que es la mili A mí me da igual y mi peña está chilling Demuestra lo que sabes en el ridin. Te voy a dar No digan que pueden si no hacen danza al competente Y están en su casa jugando contento Y no se comporten como liqui boy Porque saben que no la hay manera de que los guayes No oh. la cobra más Digo pa' los que hablan más de nuestro clan Acá ya que la batalla no me va con el te está ganando el pánico baila como le da la gana Vienen a la paria, baila y a fumar rama Escúchenos como hay que van a partir la pana Quieren competir a la alianza de Nico nadie le gana Digo, baila como le da la gana Vienen a la paria, baila y a fumar rama Escúchenos como hay que van a partir la pana Quieren compartir y a la alianza de Nico nadie le gana oh. Quédalo, bailando para abajo, tocando el suelo. el suelo se con las manos en el aire, tocando el techo, bloqueando como saben. Chica, muévelo, muévelo, míralo, míralo, míralo. bailando rollo suyo, cruzando las miradas, Bailando con tus chicas hasta la madrugada. Esperas que me acerque y te lleve a casa. Ahora ya estamos cerca. Te toco y no te molestas. Me sonríes y te alejas. las manos en el aire, tocando el techo, Roqueando como saben. Chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo, toma el control, cógelo, cógelo, mójalo, mójalo, empújalo, empújalo. Así es como lo hacemos, lucienses en otro party. Aún nos quedan botellas de Bacardi Y me quedo con mi gente hasta que cierren Abran la luz y nos echen oh. oh. que te puede tirar, puede arrancarte ese velo o ponerte contra el suelo y hacer que jamás puedas olvidar. bailando para abajo, tocando el suelo. se con las manos en el aire, tocando el techo, Roqueando como sabes. Chica, muévelo, muévelo Seguimos en el aire, familia, escuchando este ritmo de la pista de baile como suena, el hermano L pone el sabor reggae y el sabor soul funk jazz o como lo queráis llamar, lo pone Flavio Rodríguez. Esta canción se llama, que lo tengo por aquí, Chica Muévelo y su álbum debut se llama Flaviolus, no se olviden. Hermano L y Flavio Rodríguez, Chica Muévelo. Anteriormente lo seguíamos moviendo a ritmo de reggae hecho aquí en Madrid. se llama Swan, casi nada. La canción baila como te da la gana. Nosotros seguimos adelante, no como nos dé la gana, sino con buena música. Hasta las dos aquí en Radio 3. Además no pierdan detalle que dentro como de 5 o 10 minutitos vamos a tirar un par de bombas de esas exclusivas del rimadero, pero mientras tanto, más música de todo color aquí en Radio 3, loco. mi ilusión es tirar la estatua de Colona, agua entre guiris, palomas y tiendas de souvenirs. Hay más ratas que personas y no es un decir, no es jauja, es fauna. 1500 yankees en el jamboree podrían ser para ti un trauma. Pueden verlo como una jaula donde a tu cuerpo le faltan poros para que el sudor salga listo el público aquí no es indeciso, basta no es compromiso. No conocen grupos con los que crecimos. La mierda está ahí fuera, vergüenza. Rick Sermon sonreía ante una foto de 50. En que ya les éramos más, está claro, pero no lo suficiente para el rap que representa. No mientas, llevan en esto más de dos años y no es normal no darse cuenta de la esencia con la que nos forjamos. Reclamo, exhalo, un calo, pásalo, palos que estamos calvos por tantos palos dados en falso. El listón está alto y el más alto aquí es el de los datos de infarto pasa otro calo y por el camino solo encuentro bravos con los que tropezar, por eso me marco estos párrafos. Párpados, pasión, más calor, ilusión, campeón, son solo consejos por un módico precio el confort. Por vos, no por comportaje como un dios, somos obvios entre biombos y ritmos, fuck, pon, la la mejilla donde quieras, es difícil apartar esta galleta, ostión, yo, yeah, respeto en y cada uno se flipa en su puta bola. Cada cual tiene su onda. bienvenidos a Sí, de primera que aquí lo sustituyo. Tráeme ese bloque, ese bolígrafo y construyo. Aquí cada perro se relame su capullo. Hoy todo el puto mundo va a lo suyo, es lo suyo. Todo el puto mundo es muy suyo y me incluyo. Y por eso puedo hablar de Barna con orgullo. Aquí hay diversidad de estilos, todos muy diferentes. Es al tuyo. un puño, un micro y fluyo y nunca rehuyo. Y si hay un bolo voy contribuyo. Por eso de que puedan respetar lo tuyo. Antes siempre debes apoyar y respetar lo suyo. Es ley de vida, verdades como puños dedicadas al país de las porteras y murmullos donde vamos de ciudad a ciudad con ganas ya de regresar a la ciudad con condal. Motivos más en época estival Me flipas de verga, Barna está pintado De un color que no es nada normal Así que pilla ronda litoral y vente pa' esta zona Aquí Colón está pintado de blanca mierda de paloma Que no se tome a broma ni una coma si entiende mi idioma Barna recibió el diploma y la corona por su aroma Y por su originalidad y su edificio con forma de polla En la zona de glorias, aquí el rap tiene su historia, hagan memoria sin fue de siete notas, no hubo escapatoria. Hoy somos muchos y algo nuestra trayectoria que pusimos Barcelona en el mapa de forma notoria. La gloria no es salir de la miseria, la gloria es que siga fluyendo esta ciudad por mis arterias, Y que aquí se duro por esta materia. Y nos encanta Barcelona, aunque vivamos en la periferia.

enseñándoles que hay una realidad alternativa que la que conocen y defienden. En esta dura tarea estarás acompañado por la Diamond and Solo Proud, que tu nombre será Blonde. Warcraft, Historias sin cualquiera cada vez que pulsas el play Y nombres labios y tengo alma de Bukowski Me olvido de quién soy en un vaso de whisky Yo y mis kinkies tirados en un parque Viendo pasar chicas guapas con steel loud. Esto no es un fraude, hablo de la realidad Flipando con los kills de culebra y trap Solamente quiero pasta y cambiar el destino Para poder rular corriendo en un hammer limo Solo soy un perro con olfato fino Soñando que el mundo puede ser ser mío. Tengo a mi gente, mi barrio, mi sexo, mi pasta, mi rap, mi plan, mi alcohol, mi rabia, mi fuerza, mi ciudad, mi estatus, mi raíz. Demasiado para ser feliz y la cicatriz de esquivar las balas. Lo siento hondo como María Caras. Cabrones se apuñalan, vienen de malas. Matarían por dormir una noche en el paras. Todo el mundo ahí fuera petando el pop transformando su carro en un deséptico, Desde el centro, la testalla, money, solo Truman. Bienvenido al plan B. Oh. Cuenta el suma. Yo vengo de dentro. hacemos por aquí, Yo vengo de dentro. Yo vengo de dentro. Yo vengo de este. Calles de la gran ciudad. buscando la oportunidad. Soy yo mi crew, cabrones con la actitud. El centro, Ya, ya, uh, uh. Aquí seguimos familia, calladitos, escuchando buena música y llegando ya a la mitad del programa que se pasa tan rápido escuchando musicón como este. Dos respectivos himnos, cada uno a su ciudad. Ellos son Latex Diamond y Solo Trau, la canción un homenaje a Madrid que se llama Yo vengo del centro. Su álbum ya en la calle se llama Plan B. Anteriormente el mismo homenaje pero a la ciudad de Barcelona de la mano de Falsa Alarma. Yo vivo en Barna, Barna Files. También está en la calle ese maxi conducido por el Tito de Falsa Alarma. Nosotros seguimos con más cositas, ahora no pierdan detalle que vamos a dejar dejar caer una de esas cosas exclusivas que de momento solo suenan aquí en el rimadero, así que escuchen familia. Oh. Exclusivo. Siete notas mucho muya. Oh. Tenemos droga y un pie en la soga. 90 minutos antes de prórroga. Sé que estás ahí reconociendo la obra. Ya es hora, sabéis que me sobra. Se paga el peso, el esfuerzo se valora. Tengo fuego en la boca, como Mario Cobre quien cobra. Yo te entiendo, abusadora. Nadie te regala los billetes. Panoja Tienes un buen fajo, deja que en tu cara me... Oh. Porque es así ahora, algunos tiempos mejoran. Las estadísticas en los tiempos me corroboran. Lo que mi cerebro ahorras lo gastaríais todas. La crema es esa capa con la que te forras. La crema es el estilo que tú me robas. Lo hacéis fantástico, pero sois tan bobas. Está sonando el bass, tu casa se desploma. Estos siete notas, ahora entiendes el aroma. Cuando escupo mierda así, no estoy hablando en broma. Sudo de Madrid, sudo de Barcelona estoy en IPIZA. Tenemos drogas, siete notas, siete colores, exclusivo. Tú sabes que ya no me importa nada porque estoy feliz, sé que te voy a quemar. Algunos chicos por ahí entienden bien mi hip hop, mi texto, mi rabia, también mi clica. Pero hay muchos mamones que no ven mi película porque no tienen la calle que se necesita para aceptar mi lírica Pero no sois ni mierda, mi realidad es mi crítica ¿Lo veis claro? La visión es nítida Estoy en esto desde la isla magnética a por tiritas, ha vuelto el especialista El especialista ya, ya, ya, ya, ya, Pero si me empujas voy a caer Porque estamos en la cuerda floja Solo necesito un poco más de qué Un poco más de panoja <laughs> Perdidos calle sin saber qué hacer. Pero a quién le importas, entiéndelo, tengo que comer, pagar facturas, comprarme ropa, echar gasolina, cerrarte la boca. <laughs> Tenemos droga. ¿Qué está pasando ya? Esa gente ahí en Madrid más graves. Más graves. La afiliación del 2007 siete notas ha vuelto, sí. ¿Qué está pasando? Estoy en tu cara, mamón. Ya, ya, ya. Escuchen familia. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así, pero no, no, no tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Mira, oye, hablan todos de mí, quieren vez más. hacerlo así. espacio, como el juez al juicio, todos en pie, nafasta en el edificio. ¿Quieres comprarme? No tengo precio, necio, tú no mereces ni siquiera mi desprecio. No tengo tiempo y no tengo espacio, socio, bastante tengo ya con mis asuntos. Guarda silencio, como un difunto, no hables tanto y marca el tanto, Yo vivo al borde de un precipicio. Chico, quédate mis desperdicios, sueñas con mi nombre y con mi prestigio, ¿quieres joderme? Hazte un seguro vitalicio y pon a tu bolígrafo a hacer ejercicio. Tengo más vicios que virtudes, no lo dudes, tú no me subes, todo me a CPV. ¿Quieres jugar sucio? Yo te bajo de la nube, socio. Es hora de ocuparme de mis negocios. mí, quieren está lleno de cerdos ingratos. Habláis de mí, yo no hablo de vosotros. Escucho pura sangre, para tampoco potro. Ya no sabes qué hacer para salir en la foto, toyaco. A mí tú no me vendes esa moto. Yo te pongo a volar sin ser piloto, paleto. Saben que tengo el talento y el respeto. Desde Torrejón hasta Móstoles el Soto. Unos me llaman Afri, otros me llaman Frito. Mi único delito es jugar bonito. No hay tipo que dé el tipo contra mi equipo. Rap mítico, vuelvo el único y auténtico. Estaba escrito, yo ya soy un mito. Tú me necesitas, yo no te necesito. Tú eres historia, yo soy histórico. Tú nunca tendrás mi clase, chico, yo soy un clásico. Oh.

No tiene pedigree, no pinta nada aquí Hablan todos de mí, quieren hacerlo así Wow, wow, wow, familia. Seguimos en el aire, nos hemos quedado sin palabras. Esto que suena es mi hombre Supernafa Macho. De momento solo suena aquí en el Rimadero. Próximamente las mejores salas. La canción se llama Hablan de mí y me ha dicho que no diga ni pío más. Así que permanezcan atentos. Supernafa Macho vuelve. Y otros que vuelven son siete notas, siete colores. Tenemos aquí el primer single de lo que será su cuarto álbum, cinco años después de su último, La Mama Internacional. Estamos abriendo boca con mucho muy. La canción se llama Tenemos droga. De momento aquí, próximamente las mejores salas. No pierdan detalle porque hasta las 2 de la tarde tenemos mucha más música aquí en el Madero. Suban el volumen y no cambien el dial. Esto es lo que está sonando, loco. Y suena así, yo. Ja, just don't know. You got feel me on this, man. So real. I'm so I know, I know more than a few is gonna relate. You so much more than a few, really real, so much more. On a really real. When it started, I knew it was trouble, but you know me, them ordinary things can't hold me. I need some shit straight out the movies, drama, warm to the touch, hot mama. Put me on lean like long streams of scammer. You was Mrs. Mine, so fine. Went from we gon' conquer it all to nigga, I'ma see you in court. I would've never thought. I guess I better think again. Okay, now this shit is really sinking in. We ain't just the boss, we ain't even fucking friends. Cause in the end, it was all about the ends. But fuck that, I know I got to be more to it. Held up for veil I hate, cause I saw through it. And when I look, what did I see? You on the other end crying like me. Expression on your face like, how could this be? That's what I'm asking. What the fuck happened? How could all the magic and passion just vanish? Went from outstanding to making me shout, damn it. Can't explain the changes, behaviors it's outlandish. Now I'm just stuck in the road, feeling stranded. I'm in the dark, wishing for the answers. On some old biggie, give me one more chance. Shit. When we met, your face was so brown, your ass was so round, of course was so down. Wish I knew then what the fuck I know now. Couldn't read the signs of the road, slow down. Too deep in the road now, got me pulling over, getting smoked out, fighting tears to the game. Damn, can't believe it, this fucker got me weeping. I keep it a secret, so my but late in the evening, I'm up my chest heaving. I'm reaching in the dark and I'm looking for the reason why did I love after time? You and I was so fucking fly. Can't get it off my mind. The things that made me smile now make me cry. You are the I wish we never kissed. I wish we never touched. Really dog. I wish I didn't love you so much. I wish I could forget how you feel, how you. feel. That's a lie. The shit that make me smile. Now it make me cry. You are the one. You're the one. Fuck Time I wish you come back. lo que ha hecho. This how you make me feel. This how you make me feel. This how you make me feel. That's how I know it's real. Take you around the world. Take you around the world. Take you around the world. Take you around the world. take you around the world, cause you my baby girl. I know you feeling good, I know you feeling right. You see me riding, you riding with me, our shit is tight. Self-made millionaire, and find myself. My success, God bless, not defined by wealth. Come on, we live in crazy times. Niggas done lost their minds. We wanna fuck every fucking chicken we fucking find. But then there comes a time when you start growth, but you ain't growing with me, and it's starting to show. Before I say I can't live without you, let's sit and have a talk about family value. Now listen, I see you got some kids that you ain't never with. Your baby father put hands on you, some crazy shit, so he gon' pay for that. Fuck with niggas who rap, most of that quality time is spent on your back. Now before I default the rest of my life, can you at least show a nigga you can boil some rice? <laughs> is that too much to ask? Am I moving too fast? anything to offer me besides some ass. You think you high class, the upper echelon, but spend all your rent money in the hair salon. I'm supposed to help you out, but it just made me think you ain't ready for the world, you ain't ready for me. This how you make me feel, this how you make me feel, this how you make me feel. That's how I know it's real. Take you around the world, take you around the world, take you around the world. Whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. amazing. I know you wanted to face me, but hey, I seen a lot of girls, messed up a lot of curls. You ain't gonna beat me with sex, one only sex occurs. Want you to take your head, not just give me head. Want you to make a household, baby, not just a bed. I know this scene is where you seem to see, where you need to be, but believe you me. Yeah, yeah, yeah. They just confuse you up, fuck you and bruise you up. They got no family values, they ain't gonna we We respect ourselves, we think we living well. I could be wrong in this song, but only time will tell. You may be thinking, hey, X, you just a hypocrite. You acting like you never called a girl a fucking bitch. Nah, it's not that, but it's like this. We need change conclusion, I'm just man enough to say this shit. This how you make me feel. This how you make me feel. This how you make me feel. That's how I know it's real. Take you around the world. Take you around the world. Take you around the world. Take you around the world. Cause you my baby girl. Cause you my baby girl. Cause you my baby girl. Cause you my my my. Cause you my baby girl. Cause you my baby girl. Cause you my baby girl. Cause you my my my. This how you make me feel. This how you make this how you make me feel. That's how I know it's real. Take you around the world. Take you around the world. Take you around the world. Take you around the world. Cause you my baby girl. Oh. Cause you my baby girl. Cause you my, my, my. Cause you my baby girl. Cause you my baby girl. Cause you my baby girl. Cause you my, my, my you motherfucking right. I'm the bitch that's keeping it live and keeping it hot when you punk ass niggas don't. Nigga West Side, what? Bring it on lost in the whirlwind. 96 Bonnie and Clyde, me and my girlfriend. Doing 85 when we ride, dropping this world of Born as a ghetto child, raised in this whirlwind. Come on, our childhood years, recalling tears, heart laced with venom. Smoking sherm, drinking more liquor. Father, forgive us. Me and my girlfriend, hustling, fell in love with the struggle. Hands on the steering wheel, clutch, watch me bail out. first date. Can't wait to see you naked. Seguimos en el aire, familia, mucha música, muy pocas palabras de esa tiene del la música habla por sí sola, como el clásico, nada más y nada menos que Tupac, la semana pasada ya escuchamos esta canción y nunca es tarde para volver a oír, es el clásico del año 1996, Tenía en el girlfriend de mi novia, Tupac. Todo

Entonces, además, no you need to learn. We nocturnal, sleep hurts, feet first. Bueno, is true, breakthrough. Check it in Toulouse, en Moscú, en los baffles de tu club en autobús. Killing Dark Blue con un cacho bambú. Escucha Black Moon hasta en Kathmandu. Hablando en plata squad en tu bayonet. Uf Worldwide connection, my psychical groove, my selection. Fox, Charlie Manson, I love Kingston, this electric song. Internacionales son letales con el mi que no, di que no. Callejeros con su blon, maletero lleno con costo bueno, buen vuelo en vuestro avión. Dentro llevo compañeros de esta dura profesión. <laughs> <laughs> Pues Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Dando en plata squad. Uh, uh, uh. Dale, ideo. How we do? Yeah, buckshot the eye. Uh, I shine, you shine. Help the skelters in here. Soy de Málaga. Bouquet. Uh, yeah, El Sicario. Ya lo sabéis. Uh, straight from the body. Ooh. Uh, te copio, chaval. Everywhere I swear. Próximamente en las mejores salas, Talk is cheap, motherfucker. Habla ahora. Motherfucker. Que pau, que sur. Nadie tiene la sangre azul. Que pau. Deja el portal con White Lion. Para que crean en la luz eléctrica. Yeah. Vamos allá. Ya, ya. Esto es Papo el Torro pa' New y Califa y el grifa, ya subió la tarifa. Esto es nada más que sepan que de donde vengo, todos los días un tiro se rifa. Pa' los que mal me miran, pero que no me tiran. Pa' los que se me pasan velando la vida, los puercos, que ratito se miran. deberían agradecerme miran bandidos. Lirical para pelo, que yo como hielo Raperito te mantelo. Con la maña del viejo y la cría de abuelo. A palomos le zumbo el vuelo, monarca. Papo, tengo mi marca. Los que me tiran se desfalcan, no cruzan la charco, se le la barca. Y mis tiburones les comen la nalga go. We También los puntos por tarima, rifle con micrófono no mi rima, pero es la misma mente asesina, lo mío en la música ahora, pero el que se lamba pa, le paso el topo encima, letra con calle y mi flow se combinan, ya no rajo melones, ahora rompo bocina, estamos explotando la mina, como venimos ahora, loco, tú no te imaginas, salí de mi guarida con cráneo, homicida, la tregua nos pidan, a mí no me intimidan. Ahora estamos separando los niños y los hombres, ya tú en mi nombre, voltaje suicida. Siempre ando listo, de acero me visto. Por lo que he visto todavía sigo invito, todavía no me pagan, no me importa lo que digo, lo que hagan. Cuando sale Wolf, yo flop, we gon' let them go. We gon' lick them shots so we gon' let them go. We gon' tear your block up if you touch your face. We gon' tear your face off with that 38. We gon' get it crackin', baby. Uh. We gon' get it crunk, we gon' get it jumpin', homie. If you wanna ride, let's roll it slow. We gon' get it poppin', we gon' let them blow. We gon' lick them shots, uh we gon' let them go. We gon' take your block up, if you touch your face. We gon' take your face off yeah. with that dirty game. yeah, ya tú sabes, cuando hay un planazo con el mocho, yeah. para que de la barriga se me salga el sancocho, right. el tambor al

familia al ritmo de esta instrumental que está guapísima, tan como el de Hablar es barato, es lo que nos decía Julio su primer álbum se llamó Voltaje, fue una bomba de relojería y ahora estamos abriendo boca con este Hablar es barato, que es adelanto de lo que será su segundo largo directamente desde Puerto Rico. También sonaba El Sicario, su álbum de que ya casi casi está en la tarde, el grupo, Brooklyn, Nueva York, Black Moon, la canción se llama Conexiones Internacionales, International Worldwide Connection, el álbum La Ley de On, próximamente en las mejores salas. De momento solo estáis escuchando aquí en el Rimadero y todavía mucho más que escuchar hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis lo que es, esto es Radio 3. <laughs> Este es mi juego, mi jerga, mi chaleco Soy el lo que crece, científico del 13, creando yo feliz Next up en TV, Revolution, De pongo en videoclip Real hip, hip hop, music Escuchando Dace Fe, Underground and Pussy Fuerte, así crecí, entre barrio y marfil Con mi gente, sobresaliente, sobreviví Sobrescaliente de morir bien Yo te traigo Heavyweight pa' tu casco, Homie, pruébalo fresco bomb, is out in the microphone Fenómeno home clase Traigo el infierno de Dante Mi frase brilla como diamante El gordo motherfucking master Mi verso loro Ponme en tu loro Tengo el código como Da Vinci Llegué si estoy histórico Tengo el trono Chachi, dime quién va a competir El sueño de mi vida lo conseguí a retráctiles Cuando veo así ágil sano es lo que te hace crecer ¡Joder! ¡Aquí lo cago ¡Chico! ¡Chicos! ¡Te estoy llamando! loco! Ah, ¡Qué bueno es esto, macho! ¡Mira! ¡Mírale, con la mujer! ¡Es que no se entera, macho! ¡Oye, rellenito! ¡Rellenito! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Que llevo toda la hora llamándote. Chico, que vas a la tubería, Pero, pero que yo me fijo la tubería, que yo la veo. ¿Pero qué no te ves si estás todo el día con los cajos puestos? Que no te enteras de nada, chico. ¿Qué ruido que me hace daño en los oídos? ¿Qué, ruido? ¿Ni qué narices? ¡Qué hombre! ¿Qué te tienes que estaba pedir un trabajo? ¿Y dónde coño está hablando? Mira Que no ves esperando las nóminas. no nómina? Pero si me dieron cuatro horas, chaval. ¿Cuánto? Cuando me traigan la fotocopia del carnet. ¿Qué fotocopia? no estoy documentado. ¡Que no vale ni para tomar por culo, chaval! ¡Mi vieja! ¡Que ya este no que te estoy manteniendo! ¡Que me voy a ir de esta obra, que esto es una mierda! ¡Qué vos estás dando! ¡Coge tu cosa ahora mismo le casco y te pira! ¡No! ¡No voy a trabajar! ¡A tomar por culo! ¡Ya, ya, ya! La puerta abierta y a mí me pica la pija, o pues me la rasco. Ya luego paso el HD de que está indicando. Observo y veo, oye, ¿cuál es tu amuleto? Si la vaina de que eres cateto, salta a la vista, los vanguardistas no molela. Este rap jaya mortadela, está en majarela, rona sin lachi, con caché de alto standing. No more zone con un spatting, I love this game, sparring, co-starring. Yo y mis compapas, cara papa, solapa, gente guapa jugando a la chapa. No metáis la pata, chata la rima, por no asomar en las esquinas viajero de ruina, el niño de la Argentina opina, da su voto loco, lo que camele a mayoría. Llama a la prima Juana María, que quite peleas, ideas, que te lo creas delante mía. No comentes por porfía, cuenta con ella algún día. Oye, pues mira, si vas para allá, niño, pásate por él, te enojas, anda y le dices al Alfonsito a ver si tiene alguna islita así pequeñita, baratita, diáfana. ¿Para ¿Ah, ti? No, para pagar entre todos. Nos marchamos para allá y más mejor vamos a estar. Porque aquí la verdad que ya da miedo hasta vivir. Que no tenemos tampoco el derecho a quejarnos. Pero a mí me da gindamilla, primo, porque se está complicando. Que tienes que salir de casa con el cuello agazapado en tu caparazón, como una tortuga común. que ahí le he dado que por menos de 10 euros la vida te la han arrebatado y, luego pide cuenta cuenta también las de la M30. Pues no estamos todos ya bastante hipotecados como para que vengas tú a pasarte de presupuesto, desgraciado. Por lo menos consulta que después no las metéis doblar. Manzanares, ¿dónde estás? Solo vemos grúas en tu caudal. Que sí, que va a quedar muy bonito y todo lo que tú quieras, pero para endorsaros los capitales, preferimos que en hacernos hospitales. Deberían. Pues eso, porque no te puedes tirar más de siete meses y medio para una puñetera radiografía y una operación, uff, apaga y vamos Aguantando el tirón como el resto de la población. y el chusquel, Y los tobillos, Tirandillos Y tus papas, como siempre. Y los pisos, como nunca. Inculca cosas buenas a las nuevas generaciones. Guiada y violencia no verás en las canciones. Ahora galopo por la llanura. Encima un potrillo y una montura. Me siento libre en movimiento. un comiendo, no puedo. Pero soñar es gratuito. seguimos familia, se nos está echando el tiempo encima, escuchando musiquita se pasan dos horas volando, estamos escuchando la sección, ya sabéis, su último álbum, Aguantando el Tirón, y este es el track que titula el álbum y que lo abre, Aguantando el Tirón desde Pan Bendito, y eso es la excepción. Anteriormente nos íbamos hasta Málaga a escuchar Gordo Master colaborando con Quiroga, el álbum de Quiroga se llama Historias de Q y la canción ese mano a mano se llamaba Sucio y Fresco. Nosotros seguimos adelante, ya nos queda cada vez menos hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3, así que ni se les ocurra tocar el dial y sigan subiendo el volumen porque esto es fuego. ¡Fuego! Yo. upon a time. Funky. with your time. Funkin' on your time. Whoa, whoa, whoa, whoa. Now come on. Yeah, yeah, yeah, yeah. whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah. How'd you get so funky, Dudley? Funky, funky, Dudley. How'd you get so funky, Dudley? Funky, funky a little bit of funk and a dash of soul. A little bit of George Ball from my old grandpappy stacks of old school. One nation under a groove. Whatever it takes to make that body move. It's a stone cold brew. Better yet, a stone jam. Watch the mothership when it lands. Y'all clap your hands. Folks in the band. So bound with funk sound. Westbound. Ain't nothing greater than an Ohio player. Save all that R&B mess for later. Whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mm. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. That. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. Yeah. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. That. How'd you get so funky? Dudley, Dudley. Huh. I was brought up with James until I met George. Smoke pro with Bootsy, fly in the family stone. As we invade your function, so oh, so funky, Dudley. A little bit of weed is all I need. Yeah. It helps me proceed on this planetary invasion, straight from the crate to the station. Whoa, whoa. yeah, yeah, yeah. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. That. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. That. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. That. How'd you get so funky? That leg, that leg. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Connie, Stand up! Salute! Devon Stevens, our is in the building! Klein. Hey, you know me, I'm known to rock with it. Roll through the spot with it, post up block with it. Hey, you know me, I'm on the block with it, non-stop with it, violate and get pop with it. Hey, so I suggest you keep stepping on it, cause you will really find me without my weapon on me. Got the whole convict squad betting on it, and now the dots around the world are now connecting on me. Hey, now. They won't hesitate to cock it when them people on it. So guess what? No exceptions to your neither, homie. You know I got the African connection. Locked up in a facility correction. I'm a style, style change hanging like blow. Block royals up front, we in the place now. A bunch of gangster straps, so make the wait now. When they come waving them guys, you know they lit now. And give them all you got, cause it's a shit. them up. sonaba esto, nos hemos quedado calladitos escuchando a este hombre que es un tren de mercancías, probablemente uno de los hombres más funky del momento, él es Akon. Su segundo largo se llama Combi, no olviden que su primer trabajo, Trouble Problema, arrasó medio mundo vendiendo algo así como dos o tres millones de discos y en esta ocasión su segundo largo, que también está calentito, Shake Down, él es Akon, desde Senegal hasta Nueva York y aquí sonando en el rimadero, familia. <laughs> Anteriormente sonaba lo que sí que para mí es el hombre más funky del planeta. Él se llama Dudley Perkins y la canción no podía ser de otra manera. Se llama Funky Dudley. Su último trabajo está ya en la calle, es del año 2006 y se llama, lo tengo por aquí, que se me va, que se me va, se llama Expressions. Expresiones, Dudley Perkins directamente desde San Francisco a sonar aquí en el rimadero. Nos vamos a ir casi casi corriendo a poner más música porque nos quedan solamente 13 minutos hasta las 2 de la tarde, así que menos palabras y más música aquí en Radio 3. Ya. time. Bye. da party con mi crew. Si busco problem, busco un boy de azul. Yo no soy pescador que venga a coger atún. Así que no te confundas tú, pues te voy a contar. No huye, muy mal si tratan de intimidar este buey. No me voy a dejar, yo no tengo la culpa si se marcha su piel. Esa vez porque son boy y Gracias al pobre animal. Escuchen lo que 说。 son Bad bad y bad man. y no a arte de magia y la magia ya no está donde estaba. Se dan cuenta que algo fallas que que somebody no cuidan de su que quiero decirte que por mi actitud tú no debes preocuparte. Que aunque tú ya no vale de perseguir, lo más que echar con ella es un baile. Pero hay una cosa que yo quiero decirte que por mi actitud Búsqueda. Yo. La vida es búsqueda. Búsqueda. Dímelo. La vida es búsqueda. Búsqueda es la vida. Ya. Yeah. La oh. vida es búsqueda búsqueda, sin brújula, la suerte es minúscula, búsquela, estrújela, la vida es búsqueda, búsqueda es la vida, una vida sin búsqueda es una vida aburrida, vida sectaria, sedentaria, controlo mi espacio, mi espacio, mi tierra, mi tierra una hectárea, mi área es el barrio, la suerte es efímera, secundaria, es como el horario, tengo un diario blanco, sentado en un banco, venden blanca, venden sueño venden muerte, venden trampa, soy todos atranca, con pasta mal tiempo escampa, la suerte escapará te con que la cara estampa Vivo en un barrio cerrado por fábricas y Estudias, trabajas o tráficas No explican cómo consigue el sueño y marcha Llevo la marca, la mancha, ando con trajes en la chaca Alcalde pasta en la alcaldía, en la fiesta mayor No ponen rapper, rapper rebeldía Rebeldía, recorte, tu su ponte. Si la vida es búsqueda, por tu cuenta ponte Búsqueda brújula, búscala, Búsquedas y brújulas, búscalas, trújalas. Búsquedas y brújulas, búscalas, trújalas. búsquedas, brújula, búscala, estrújala. Oh, es esa dos, cinco, mis dos con dos, oh Dios, oh Dios, qué modo, cómodo o no mi espalda, modo, puedo, sobre el lodo ruedo, sin nada que perder puedo correr con menos miedo, miedo me da miedo historias son mis canas, cada sin ¿para que busca Nunca nada ganas, Ventanas, esquinas, fábricas, cortinas de humo, sueño de uno, pan para ninguno, lámpara, siempre llueve sobre el mojado, escámpara, se alma tiempo das de lado, compara, busca, busca una vida justa, justa Detrás de esta fábrica lo que existe me asusta Mierda, joder no Hasta la... Asfalto, piedra, oro, plata, cobre Siempre llueve sobre el pobre el sobre un llanto cuesta, vivir nos cuesta, comer nos cuesta Incluso cuesta, llevar la cruz a cuesta. La vida es cuesta arriba, hay que tragar saliva Cada va que escriba lleva IVA Tú y tu piba, tú y tu fuga, tú y tu ciudad La hipoteca, la casa, la luz y el gas No hay más, ¿a dónde vas cuando lo ves? Mira, tú debes, debes, debes Saber que hacer la vida breve Llueve, nieva, a mí tanto me da Anda, va, ve y prueba La suerte está en la rueda Yo, yo, yo brújula, búsquela, estrújela. Oh. Búsquela, su brújula, búsquela, estrújala. <laughs> Búsquela, su brújula, búsquela, estrújela. Búsquela, su brújula, búscala, estrújala. Bueno, familia, ¿cómo se pasa el tiempo? Nos están acercando, ya nos estamos acercando a las 2 de la tarde y ya sabéis, a esa ahora nos vamos a casita hasta el sábado que viene, que estaremos aquí como siempre a las 12, como un clavo en Radio 3. Un placer haber estado un sábado más, que ya son unos cuantos, hacemos 9 años, creo que dentro de dos o tres fines de semana, que se me va la pinza en cualquier caso. El sábado que viene, como siempre aquí a las 12, os espero en el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Pero antes de irnos, decir lo que estaba sonando, Payo Malo la canción se llama Búsqueda y aparece en ese proyecto que reúne a un montón de artistas de la zona de Barcelona que se llama Supanova 1044. Anteriormente sonaba Morodo, como no, uno de los clásicos aquí en el madero La canción Interparty, segunda parte, nunca mejor dicho. Su álbum Cosas que contarte y estamos aquí ansiosos y expectantes a ver si viene Morodo con su tercer trabajo que lo está esperando media España y parte del extranjero. Sin más palabras, familia, un placer haber estado con todos ustedes el sábado que viene, otra vez aquí en el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Ya, <laughs> Es el rimadero. Let's move out.